บุ๊กทูเก้าสิบสามอนุประโยคใช้เชื่อม oração subordinada com si ฉันไม่ทราบว่าเขารักฉันหรือไม่ eu não sei se ele me ama ฉันไม่ทราบว่าเขาจะกลับมาหรือไม่ Eu não sei se ele volta. ฉันไม่ทราบว่าเขาจะโทรมาหรือไม่ Eu não sei se ele me telefona. เขาอาจจะไม่รักฉันก็ได้ Será que ele me ama? ขาอาจจะไม่กลับมาก็ได้ Será que ele volta? เขาอาจจะไม่โทรมาหาดิฉันก็ได้ Será que ele me telefona? ดิฉันสงสัยว่าเขาจะคิดถึงดิฉันไหม Eu me pergunto se ele pensa em mim. ดิฉันสงสัยว่าเขาจะมีคนอื่นไหม Eu me pergunto se ele tem outra. ดิฉันสงสัยว่าเขาพูดโกหก Eu me pergunto se ele está mentindo. เขาอาจจะคิดถึงฉันหรือเปล่า Será que ele pensa em mim? เขาอาจจะมีคนอื่นหรือเปล่า será que ele tem outra เขาอาจจะพูดความจริงก็ได้ será que ele diz a verdade ฉันสงสัยว่าเขาจะชอบฉันจริง ๆ หรือไม่ eu duvido se ele realmente gosta de mim ฉันสงสัยว่าเขาจะเขียนถึงฉันหรือไม่ eu duvido que ele me escreva ฉันสงสัยว่าเขาจะแต่งงานกับฉันหรือไม่ Eu duvido que ele se case comigo. เขาจะชอบฉันจริงจังไหม Será que ele realmente gosta de mim? เขาจะเขียนมาหาฉันไหม Será que ele vai me escrever? เขาจะแต่งงานกับฉันไหม Será que ele vai se casar comigo?